Ang daling isipin Pero ba't ang hirap maalala Yung dapat nakasama ko sa hirap at ginawa Wala na Parang ayoko na sa mundo Ang bigat na ng loob ko Nawala ka daig ko pa nalumpo Kaya ang hiling ko lang lagi Pabalik pa natin ang dati Kaso paano na kung dala ka na kasi Paulit-ulit nangyari Sayang yung sinayang ko Lalo na kapag pinabayaan ko Mawala ka inaang ko Dahil siyang natatayang kailangan ko oh. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya Mabuhay nang wala ka Nakakawalang gana Ayokong maubusan na pag-asa Bigyan mo ko ng chance Muli ka makasama Ligat na, uwi ka na Mahal pa kita Pagbabalik mo ang kailangan ko Wala nang iba Halika na, uwi ka na Kailangan kita Isipin mo yung tayo Huwag yung sinasabi nila Kada gising iniisip ka Seryoso Sobrang nami-miss kasi kita ng todo Bakit ba ganon? Akala ko ay kaya ko na Di pala mali ako, kailangan kita Miss ko na lahat ang pagsasama Miss ko na tawagin mong asawa Di ka na-miss at least lang Dahil na-miss ko kiss mo please na this time Lang ko inis kaya umalis Dahil doon ako ay natiis Nang Matagal mabilis sa iyong pagalis Pero isa lang gusto yes lang Para maibalik makasama ulit Makayaka muli ka please lang ngayon alam ko nang hindi ko kaya Mabuhay nang wala ka Nakakawalang gana Ayokong maubusan na pag-asa Bigyan mo ko ng chance Muli ka makasama Di ka na, uwi ka na Mahal pa kita Pagbabalik mo ang kailangan ko Wala nang iba Halika na, uwi ka na Kailangan kita Isipin mo yung tayo Huwag yung sinasabi nila Kada gising iniisip ka seryoso Sobrang namimiss kasi kita ng todo na mahal pa kita Pagbabalik mo ang kailangan ko Wala na iba Halika na, uwi ka na Kailangan kita Isipin mo yung tayo Huwag yung sinasabi nila Kada gising iniisip ka seryoso